50 languages. 92 92. อนุประโยครองลงมาที่สอง Subordinades amb què? dos ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน M'emprenya que ronquis. ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก m a m p r e n y a que beguis tanta cervesa. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า m a m p r e n y a que arribis tan tard. ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ Crec que a ell li feia falta un metge. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Crec que és malalt. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Crec que està dormint. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Esperem que es casi amb la nostra filla. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Esperem que tingui molts diners. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Esperem que sigui milionari. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ He sentit que la teva dona ha tingut un accident. ดิฉันได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล He sentit que ella és a l'hospital ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน He sentit que el teu cotxe està completament destruït. ดิฉันดีใจที่คุณมา M'alegro que hàgiu vingut. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ M'alegro que estigui interessat. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน M'alegro que vulgui comprar la casa. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Em temo que l'últim autobús ja se n'ha anat. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Em temo que haurem d'agafar un taxi. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Em temo que no porto diners.